Книжевност у етеру. Доброго дня, шановні слухачі. На хвилях Радіо Срієм програма в ефірі Література. А гість нашої сьогоднішньої програми відомий поет, письменник, гуморист та громадський діяч Павло Головчук. Ціле життя Павло Головчук працював на добро української громади на цих просторах. Редактор радіо Баня Луці, редактор газети Християнський голос це україномовна газета у Західній Європі, секретар Українського товариства Тараса Шевченка у Баня Луці, засновник україномовного драмтеатру, викладач історії на україномовних літніх школах, активний член Липовлянського товариства Карпати. Літературні академії, творчі зустрічі Львівському університеті імені Івана Франка в Україні, орден за заслуги третього ступеня вручений колишнім президентом України Віктором Ющенко, книги Корінням з України. Тут я почув своє рідне слово, стіжки, кольорові сни, наші долі. І це все Павло Головчук. Шановний пане, ваше життя заслуговує на великий роман. Вкажіть, будь ласка, який з ваших досягнень ви бажаєте найбільш вартим уваги? То власне тяжко сказати, бо то повинні другі другі люди оцінити. Ну, то, що для мене е, найкраще ще відчув, це орден заслуги третього ступеня від президента України Ющенка. Це для, для мене багато що і значить. Е, доказ, що я щось робив, і аж Україна то признала мені і визнала. Коротко про себе нема що говорити. Народився в Босні о, дуже давно, 77 років тому. Так, Там працював в міській Банялука, редактором 12 років е, радіопередачі в українській мові. Правда, то не було моя постійна праця, я е, працював так гонорарно, е, навчався на юридичному факультеті, і так заснованням українське товариство Баняруці, повітової ради для українців. Я 15 років працював в е, згадав редактором в нашому товаристві і в інших українських інституціях. Був під наглядом е, Югославської поліції і був змушений е, початком 80-х років емігрувати до Німеччини. То мені вдалося так якось ну, попросимо щастя було. Влаштувався при Українській церкві в Гамбурзі. <coughs> І 9 років працював при церкві як секретар, е, господар дому, як, і ну, все, що потрібно біля церкви робити. Відтак е, владика Платон Корнейляков, апостольський загляд українців католиків Німеччини і Скандинавії, зауважив мою працю, мою діяльність і запросив до себе на пост секретаря канцелярії єпископської. Пізніше я перебрав і обов'язки редактора української одинокої е, католицької, тобто релігійної газети на Європі християнський голос і виконував цей обов'язок 7-8 років. Почати, Писати я почав ще е, у юні роки, насамперед сербською, сербсько-хорватською мови, як ми тоді казали. І а пізніше перші мої е, літературні е, твори, тобто вірші з'явилися у руському слові, ще у руському керестурі, як було. Пізніше в швидкості відтаку, а вона найдовше у новій думці, де я від заснування нової думки до до 5 років назад, коли вона вже перестала друкувати українські е, матеріали, я був постійним. Е, і кореспондентом, і всі мої твори літературні, нова думка це. Е, друкувала, опублікувала. Першу свою е, книжку е, видав корінням з України 60-го року у Мюнхені. Відтак святкували ще чотири, шоста не докінчена. Отже, зараз перекладаю всі свої частину своїх творів на хорватську мову, бо, на жаль, у Хорватії, а я думаю, і всюди вже на просторах Буші і Оставі, мало є тих читачів українського живого слова, а а хорватською е, розуміють багато і і має велику підтримку. Ну то ще потім ще ми доповнимо щось. <clears throat> Раді, що можемо в наступному році це зауважили хорвати мою працю, і матиця хорватська хоче готова. А бракує, нема грошей, але ну щось щось зробимо. Видати всі мої переклади на на хорватську мову. Значить, от тепер та буде праця, що що яка є переді мною. ви сказали, що ваша перша книжка то є корінням з України. А як довго ви працювали над нею? Чи можете пригадати нам? Власне, сталося так. Мені вже було майже 60 років. Я я не думав, яку ще книжку видам. Та для мене було це просто, який я письменник, я, я поет, нічого такого. Мимо того, що е, був переможцем і, е, під час Червоної ружі у Руському Керестурі, мав е, мав виступи і інших країнах. Мої, мої вірші були друковані навіть і у Словацькій у Словаччині, тобто в Чехословаччині, у Пряшеві, тобто в Братиславі, в одному з підручників української мови. І сам не знаю, де вже було, але то по-простому не не думав, що видав книжку. Між у Німеччині на той час жив, і не знаю, чи ще зараз живе. Е, відомий поет з України з Львова Ігор Трач, доктор Ігор Трач, який був вже е, одружений на Німкіні. Він часто до Мюнхена до Мюнхену приїжджав. Ми так познайомилися, я то все мав в рукописах. Я відтак е, при чарці пива, кухню пива, каже німці. Він взяв то, почав читати, пору будемо друкувати. Ну, Ігор, як ти кажеш, він вже був видав 60 прозових, тобто. Е, того, е, збірок віршів, і він взяв мої рукописи, і ми тоді, адже то було він заснував бібліотеку, альман, бібліотека альманаху українців Європи, зерна називалася. І тоді придумали назву моєї першої книжки Коріння з України, де він редагував і і, і передмову написав, і все, і, і, і так був професор Микола Зимомрія. З Яким я доктор зимом знайомим, він видав другу книжку, і так почалося. Та, я можу сказати, я, я чотири книжки сам профінансував. В Україні не, не було дуже дорого, так що можна було ту одну в а е, е, останню то е, з допомогою держави, хорватського уряду, а решта далі побачу, як буде. Значна частина вашої творчості це листи діда Панаса Бездольного. Вони е, саме для наших людей написані. Яку мету ви хотіли досягти? Це власне я був е, захоплений читанням творів Остапа Вишні, нашого гумориста. Відтак е, в Америці, десь у Детрої, я забуваю, жив Едвард Козак, так званий Еко він видавав Леса Микету, гумористичний журнал, і якого ще е, започатково був 30 років перед війною. Ну, е, як вже його згадав, то е, він мав щастя старенький, 90 з чимось років, що повернувся на Україну і бачив Україну. Він писав такі гумористичні федітони, е, говіркою вже. Е, Українців Америки, то це були слова такі Е, через то, чи щось їх заведлук там, чи щось. Е, о, Сьогодні, так як говорять, говорять, розмовляють українці у Хорватії і в Боснії, я думаю, і в Сербії, що вже. Е, майже половина слів перекручених. Я я пригадую, я знаю, що як Е, українці, хтось приїде, моя невістка, до речі, з України, і моя невістка е, там з родиною е, моїх українців почала розмовляти, вони не могли порозумітися між собою. Отже, а я взяв такого діда Панаса, то був у 74-му році, коли я працював в радіо Банялука, то він був інакший той дідо. Я старався з усіх тих наших осель, що в Боснії. Кожне наше село по просто навіть родини, кожна частина села мала якісь слова, які не вживалися всюди. В селі казали паче, п'ятниця, «негіля», а в другому казали п'ятниця, нормально так, не «негіля», не «г», гівка, не «негів», так, а гівка. І я з тої мішанини утворив таку мову якою наші переселенці, ну то вже ну, тоді ж не було 100 років, нині вже 120, як приїхали з Галичини до до Боснії. Але за різницю, що я не дав, не помістив жодного того слова, називаємо бо то було тоді там Боснія, сербо-хорватського, не казав нечу, чи не можу, чи штахо, чи що таке, що наші люди вкидають там. але Е, стараюсь, щоб то були ті слова наші галицькі, натомість що, що, що гош, що гош, що таке. І, але за такі слова, бо то гідо по нас бездольний такий, старенький вже, тоді мав щось 80, нині мав мати 120 років ну так. Я, я би, ну він ще живе, напевно, то в таємницю е, відкриває. Е, е, Добре. І, і тільки я хочу сказати, що він тоді, а то ті модерні слова нові, він не каже телевізія, бо він то ніколи не чув. Телеревізія, не інтелігент, але телеагент. А і, і власне все Михайло Ляхович, мабуть, про нього чули, він звідси був ну, він працював. Е, е, він відгадав, чому то той дідо нас. Він указує нам, як би ми мали поводитися, як маємо жити, значить берегти свою мову. Ну, правда, комуністів про віру не можна було говорити, але вже не можна то всього. Отже, такий назвім народний вчитель якийсь, а такий філософ, як то е, його назвали дідо Панаса філософота, бо це селяни не знають то сказати. Отже, всі наші якісь помилки, всі наші гріхи, їх по-простому ну, виявити, е, але ніколи не нападати людей прямо когось е, у вічі, але не себе почати з себе. Е, той діду Панас бездольний, вже такий храплий, вже ледве дихає, вже його там панасиха кропить свячаною водою, чи що він такий, такий, а тоді медіа медіасредство у середину, там він скаже то, що його болить прямо комусь то під хотіла подобається чи ні, але він такий щирий, бо християнин вибачається. Прошу, вибачте, але дай ще вибачити, але я мусив все сказати. Таке 130 лісків на різні теми. Я вже говорив, потім ти мусив все піти, про не важне. Але тільки для вашої інформації, <clears throat> як я був. Е, е ну, Сім років вісім був в Сіднеї і осівав на е, на радіо, всесвітньому радіо е, е Сіднеї, де 64 5 мовами йдуть передачі. Як я читав листа Гіда Пелеса Бездой, ну, власне, той, той лист про тарілки, про ту телевізію, ту українську, то вся там техніка, е, і реготалися, сміялися. Ми мусили повторювати, повторювати. Потім газети то передрукували. Я тішуся, що він живе, деколи трохи. Е, але отаке таке ще анекдот. Бачу, всі розмовляють між собою хорватською чи невсячською мовою. А ще до мене звертаються українською, каже, слухай, діду по нас, вважайте, бо він нас буде. Прошу, пані. Е, чи маєте, може, прочитати нам зараз свої вірші? Панаса немає, але мій би одного вірша такого, я думаю, вже е, для українців тут в наш край вже класичний. Українцям Боснії. Ми ще живемо ще наш голос чути, рімко пісня лунає, мати нас навчає, щоб не забути, чиї ми діти. Не могла нас знищити, не могла нас знищити ніяка сила, голод, війни і недостатки. Ми росли і розвивались серед розкішних гір боснійських і вічно мріяли, добра шукали на окраденій чужій землі. Хоч гнобили нами, ми не забули, з трьох рідних слів козаків і гетьманів. І донині у нас Коломейка і козачок у вишневих садах соловейко виводить голосок. Ще солом'яні в нас стоять стріхи, як перед багатьма роками на Батьківщині золотих слів Тараса Старого навчає батька сина малого. Що ж нам могли учинити? імператори і королі. У нас серце козацьке, міцне, юнацьке. Тоді, вертаючи трошки на початок нашого поселення, під кінець минулого століття і початком 20-го ряду у Боснії принесла вістка, що в Боснії землю діля даром. Тож зібрались кріпаки, бідненькі наші діди і батьки. Краще їдою в чужині шукати, що бодай її під пересмертю мати. Прощай, родиний краю, панське лане мила Україну, промовляли словами наші старі, ми йдемо шукати долю чужини. І потягла її чорна машина, обічену землю тужливих, повних надій і обічань до босніцьких лісів мовчасних. А що дістав нещасний люд? тісе, гори і каміння, де сам буде мучитись і ціле його покоління. Наші діди корчували ліси, щоб придбати кусок землі, і що хлібча, котрий придбав, не носити усе собі забрав. А завжди, мій народи героїчні, ти високу голову зносив через тяжке терпіння і горе, ти ніс прапори і свої злидів собі крив, поперед тобою блищав шлях перемоги. Ви сивусі, дідусі, у старенькім кожусі, ви бабуні з хусками на плечах, задає, <coughs> задаєте, зітхаєте важко, старече і тяжко, як вам Галичину співну. Знаю, які ваші мрії, скажете, ах, пропає надія, що ще раз скоріше смерти, почалювати береги Буга і Дністра чи стоїть ваша рідна стріха, чи живе ваш сусід, що з тими лугами, лісами і полями, де ви проливали свій піт, як не свою рідну землю обробляли. О, коли б вам кусок цієї землі ви від гробу зі собою взяли б. Там десь далеко, наша мрія, де січ Карпати, рідна земля, Київ і Львів пишаються і цвіте українське життя. А ми так трохи про це знаємо, як і браття про нас, сподіємося, і надію маємо, що прийде очікуваний час, що одні з другим порозмовляємо. А хто нас рідної мови навчає, які так мало від нас знає? Нам, нам не треба другої просвіти, нам треба ще другої просвіти, щоб були гідні матері діти. Нічого нам більш і не треба в новій свободі. Сміємо сказати, що ми є сини великого славянського народу. Наші діди е, мечем дою шукали, ми їх дістали, вони не вони не діждали. Тих, хто з ними знущався, черваки давно в грові поз'їдали. Жей, розвивайся, народи мій, бо ти нарід велетнів, хоробрих мужів. Кров твоя нехай більше не лється, очі не плачуть, серце хай сміється, нехай про нас чують браття на батьківщині, що ми є такі, як і вони самі. Певний період, е, шановний письменнику, ви викладали в Україн... в україномовних літніх школах, виховували молоде покоління українців. Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам про цей період у вашому житті. Е, як у ті часи працювала літня школа? То чеком інакше було. То не були організовані школи так зараз. То держава не платила нічого. Нам давали щось, там попросив якісь гуртожитки, що бути, але ми ми і самі мусили там внесок дати. Звичайно, товариства, е, культурно-освітні товариства висилали своїх хлопців, дівчат, бо там і хореографії, щоб навчилися, чи трошки, е, навіть як професор Юрій Шерегів був з то і основи е, драми, ожештан того режисури. Перший раз я в 65-му році, значить було друге таборування, ми тоді таборування то звали е, у Приняврі. Перше було на Змаївцю, 64-го, а, а 66-го було в місті Принявр у, у Боснії. Я тоді е, попросив були організатори Іван Терлюк, і там багато їх ще було. Мені, Я вже почав тоді писати вірші і то все. І я просто так е, мусив приготувати протягом двох-трьох днів реферат про е, Миколу Гоголя і Івана Франка. Ми виступили з кількома тими. У нашого селя Купоса. Далі і пізніше я, тому що я не філолог, е, я мови саме Тушкину мусив вчитися, коли треба було писати в радіо і причати в газеті українській, і то все. Але я взявся історії тоді. І то цікаво, що мав історію підручники не радянської історії, але української патріотичної, скажімо так, сказали, Бадрівської у нас сказали. Так, ну, нас, нас ніхто не зависло Бадрівську, то що було українське. Ми, ми співали Бадрівські пісні і червону клену, то було, у нас не було контролю ніякої. Так. Я викладав історію, так, найбільше в 74-му році було, як ми мали 150 молодих на, то я е, на, на Стермцю. І я викладав українську історію. А ви викладали українською мовою? Українською Що українською мовою? Нічого не було. Е, і то цікаво, що то, там молодь, значить, що тих, то 66 по 80 е, там може кожен десяти, що е, між русинською молоді нікого я не не знайшов, що працював тоді сербською до хорватської чи щось. Ще наші українці ще вже знали, то деколи то все було українською і російською, То вона між собою росіяни українці розмовляли ну, Хорватською, сербською там, але наші діти все українською було. Це важливо, так. це важливо. І ще таке питання. Літком 2015 року у Львівському університеті імені Івана Франка відбулася ваша творча зустріч. Будь ласка, пригадайте, як то було організовано, які книги ви там представляли. От е, яке враження взагалі про ту зустріч у вас? Та ми ну, отож були е, вакації, правда? Е, то канікули, я кажу, в Україні. Але я, я ще все звик до тої нашої галицької мови, бо як і газету видавали, ми за словником користали словником того Глискевича, як і радянський, бо критика була велика від читачів нашої тієї імміграції української так що мусив дуже вважати якісь слова. То не були канікули, були вакації, не була парта, не була лавка. І то, е, власне, е, там заснована е, відділ бібліотека Петра Гоя. Так, і вони українські тої літератури зі ну, поза, поза межі України. Так, так. І тоді е, Лагудза, Давор. Давор, наш Лагудза, він загадався мене там, і що для тої бібліотеки всі свої книжки там е, принести і, і подарувати. Ну і так то, на жаль, то було мало студентів тоді, але тепло мене прийняли там. Натомість там пів години я годину з ними був. І, о, то для мене було також в такому храмі культури виступати. Да, так. Я бачила фотографії, читала про те. А часто ви буваєте в Україні? Їздите? О, тому що в мене візка з України, mm -hmm. то я, я часто. Я свого то можна до 20 разів. Власне, ті най, найгірші часи, коли я вже був на заході, то важко було мені їхати. Я перший раз в 69 дев'ятому виїхав в Україну. Mm -hmm. Ну тоді ще і познайомився з дисидентами нашими там. Mm -hmm. Перше з родиною Калинців, Ігором і Іриною, Гелями, братами, ті всі, щоб потім всі, що пішли в концтабори я вже з ними мав до справу і можу похвалитися, що навіть був організатором захиляної літератури переносу через Словаччину до. Добре, пане Павло, ще таке питання до вас. Не питання. А що би ви могли, яке побажання дати українцям Хорватії тут, на цих просторах? Я дуже розчарований і, власне, мій добрий друг Михайло Ляхович, він видає е, електронну таку газету. Останні кілька е, то десь навесно він видав, часто присвятив мені, моїй творчості і моєму інтерв'ю. Я дуже песимістичний і гостро звернувся, але хто то слухає чи щось. По-перше, нема. У Хорватії, була у моєму краю там. Я не знаю, як тут не можу говорити але у Липовляна то вже майже цілковита асиміляція. То вже і нема що говорити більше. І і церква то саме не дбає. Маємо священника, який з обходженням українців, він хоче говорити і, прошу? хорватською. Хорватською, і проповідь, до людей звертаються, і і то всього. І люди отакі, чим раз менше, менше. Нас е, пропадаємо в Хорватії, пропадаємо і не маємо. З чим біда назвім? цим? Конкретно Загреб. Загреб там є ще п'ять е, тих українських товариств різних. І не можемо між собою вони згодитися. І ті, що з України, і ці, і ті, що з Боснії, і ті, що тутейші, то така сварка, що то страшне. І то нічого не допомагає більше говорити, ні що там кажуть, діду е, е, по нас бісові. Навіть тоді я їх все називаю, діду по нас називає сметан, е, серватка від сметанки. Навіть вже сметанка, то серватка, що вже там є. Так? Е, що вони себе вважають е, кимось, їх діти, їх дітей ніде нема. Так? Ні до церкви, ні, ні, ні до товариства, ні до громади української. І, і вони з дітьми розмовляють і горватською. І у ви не почуєте е, взагалі української мови, а то все буде з мови. Як тільки там, де звучить мова, там живе народ. Без мови народу не буде. І на завершення нашої програми, шановні слухачі, послухайте, будь ласка, листи Панаса Бездольного і насолоджуйтесь гумористичним пером Павла Головчука. Дорогі краяни, почнемо з цього листа від єдиного запитання коли я вже перестану писати до вас. Єдним на сміх, другим на радість, а мені на плач, бо шем ні єдного листа не написав, щобим всі не виплакав. Що можем, кожний з нас має своє поведінцію. А за тих, що не хочуть мого ж шкрабання, даю до відома во таке своє обіцене. А то, коли смерть зайде до хати, помене на моє горе лихо, я крикну досить дрімати, давай кусок паперу, панасихо. І ще єдиного листа вам напишу і вас, чесна, еліто залишу. А теперечки троха самореклями. Зі Львова прибула вістка, свідка маю, що керівниця шефова обласної бібліотеки пропонує студентам читати мої листи, випитувати мою мову. За них я не то, що думає хтось з вас, панство босанське, і хто зна еке. А теперечки велика моя тайна, я проголошений неприятелем ксьонзів. Все мені прилюдно булькнув єдан з них. А чому? Тому що я мав відвагу сказати йому про причину невідвідування церкви більше половини його села через поведенцію його та його родини. І сего разу знов про русинів, правда не про наших, тому не гризіть мене і сего разу. В Україні триває крик на горсточку закарпатців, що хочуть називатись цим стародавнім нашим іменем. А тому, що їх підпирає Москва, ніхто не має сміливості тих, хто робить цей заколот, вигнати до Москви. Недавно був єм в Україні і саме в Закарпатській області, в містах. Нігде не було чути русинів, на вулиці тільки московський єзик, чим ніхто не переважає. І я був би щасливим, коли б на Закарпатті замість московської чув таку говірку, яку можу слухати на телевізії програми Тиса 1 з Ужгороду. Еге, так близька Галицький, а не східноукраїнський. Як можете, подивіться ту передачу Русинська родина. На вулиці, бувало, питає сі, куди вам їхати. Дістаєте відповідь, вже знаєте, яким язиком. А був такий смішний случай у місті Берегово. Ми просимо українським язиком хлопця, куди дорога на границю. Він нам пояснює російським, а коли я вдаю, що не розумію, він кілька мінут пояснює нам мадярським. У тім місті багато мадярів. Нема що сказати. Він знає, ким є, і ледве чекає поділу України. Коли ми у Львові згадували цей випадок, дістали таке пояснення. Добре, що вас, українці, на Закарпатті, е, бо ви, бандерівці, не спрямували хто знає куди. Такі випадки вже були. Тому русини всім краю, як і тудешні, не такі й страшні. Щиро дякуємо нашому співрозмовнику на цікавій бесіді і вам, нашим слухачам, на увазі. Програму підготувала і вела Тетяна Кочнєва-Рамач, технічна і музична обробка Роберта Павіліча. Щирі вітання і до зустрічі в ефірі. Емісія є sufinancirana sredstvima фонда за потицяння pluralizma і raznovrsnosti elektroničkih медіа.